Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. Què tal? Com esteu? Bona nit. Benvinguts i benvingudes a Esports 97 eh, nit. Avui diumenge 24 d'abril de 2016. Temps de ràdio per a l'esport de la sintonia de la 97.7 Ràdio. Amb Arturo Delgado al front del control tècnic, vos saluda avui Salva Folgado en nom de la sintonia esportiva d'esta casa, la 97.7 eh, Ràdio. De seguida comunicarem també des de Madrid. Ell és molt de la capital d'Espanya amb el nostre company Manolo Montalt, que avui vos ha portat des del Coliseum Alfonso Pérez Muñoz de Getafe i se decebedor empatados del València davant l'equip de Juan Eduardo Schneider. Vos recorde que ens podeu sintonitzar a través de la 97.7 de la FM per l'aplicació per a dispositius mòbils d'Apple i Android en el TuneIn con la 97.7 Radio, en el canal 23 de la TVT y en la nostra web, la 977.com. A més, teniu el Twitter oficial del programa, arroba esports 97 nit. Avui la pregunta en el nostre compte oficial de Twitter, en l'arroba esports 97 nit, és penseu que el partit d'avui és un pas darrere en la recuperació que havia exhibit l'equip en l'etapa Paco Allestaran. Esteu decebuts després del 2-2 d'avui davant el Getafe, perquè probablement aquesta siga una de les eh, reflexions que es deixa el partit d'avui, el que ha fet el València davant d'un equip eh, molt limitat, davant d'un equip eh, molt angoixat, davant d'un equip en crisi i amb la amenaça de ser carn de segona divisió en la pròxima temporada com era el Getafe. Al final, el València ha empatat eh, a 2 i tot el que veníem eh, parlant al llarg de la setmana i totes les il·lusions que molts de vosaltres s'havíeu fet en les últimes hores, després de la victòria al Camp Nou davant del Barça, després de la victòria davant del Sevilla, després de l'arribada de Paco a Llestaran, després del canvi que semblava que havien exhibit els eh, futbolistes, després de l'exhibició d'entre setmana, d'esta setmana dimecres, concretament a Mestalla, davant eh, l'Eibar. Després de tot això i després de que eh, vos il·lusionàreu amb la possibilitat de que el València encara estava complicat, però encara poguera accedir a la setena plaça i ser d'Europa League la pròxima temporada. Tot això avui s'ha caigut a terra després de l'empat a dos, per a mi, decebedor i pas arrere. Jo ja vos dono ja directament la meva opinió. Avui és un pas arrere claríssim, claríssim, després de lo que semblava que havia exhibit l'equip en les últimes eh, jornades. El València, per a ser setè, i ho he explicat perfectament Montalt, en el tram final de la retransmissió, ho ha de guanyar tot, i només resten tres jornades. Ha de guanyar nou punts, té a 8 al Sevilla, el que vol dir, com gràficament ha explicat Manolo, que el Sevilla hauria de perdre fins l'autocar i el València guanyar-ho tot per a que el València fora d'Europa la pròxima temporada. Una quimera, una il·lusió i un impossible ja que el València siga de Europa League la pròxima temporada. Algo, i així probablement també tinguem cert percentatge de responsabilitat de lo que pues, eh, vos havíem eh, animat a il·lusionar-vos en les últimes eh, hores, fonamentalment després del partit de dimecres davant eh, l'Eibar. Avui en un partit totalment eh, oposat, un partit on personalment crec que l'equip ha recuperat mm, sensacions dolentes de l'etapa Nuno i de l'etapa Neville. L'equip no ha sigut capaç de superar el Getafe i per tant acaba de sepultar les seues opcions de ser d'Europa la pròxima temporada. Ho tenia la seva mà. Estava complicat, és cert, però tot passava per l'equip de d'avui i tot passava per donar-li una alegria als vora 400 eh, que en autocar i en diferents cotxes particulars s'acostaven al Coliseum Alfonso Pérez eh, Muñoz de Getafe per a tractar de superar un equip angoixat, un equip en crisi i amb la por en el cos per a baixar a la segona divisió. A la fi, altra volta, Alves eh, Salvador, Alves, que ha impedit la remuntada final del eh, Getafe, que ha estat a punt de voltejar i ser gol de ventatge obra de Parejo, amb el que el València semblava que encarrilava la victòria en el tram inicial del, del segon acte. Adeu a Europa, per tant, en el València, i ja veurem com afronta la formació de Paco. Ja estaran el tram final d'esta temporada, aquestes tres últimes jornades. A la fi, el més destacat, ja ens donarà algun detall més muntat des de Madrid, la presència o sorpresa de Peter Lim en el Coliseum Alfonso Pérez Muñoz de Getafe. Lim ha estat avui a Getafe, probablement a hores d'ara Lim estiga sopant en companyia de Suso García Pitarc i probablement a hores d'ara s'estiga ja perfilant el València de la pròxima temporada. Una temporada que desgraciadament no passarà per la participació del València en Europa. De seguida, i des de Madrid, en companyia de Montalt, i posteriorment en Tertúlia, avui en companyia de Vicent Linares, de Superdeporte, de Vicent Chilet, de Levante el Mercantil Valenciano i del company Dani Hermosilla, també amb Manolo des de Madrid, analitzarem el partit d'avui Y lo que pot eh, suposar, o lo que le pot suposar a Valencia el tranfinal final de temporada. Pero ahora com siempre, es momento de repasar la actualidad del día en Sin fotos. El València empata Getafe i deixa molt llunyana la possibilitat d'accedir a la setena plaça en les jornades que resten fer a finalitzar la Lliga. L'equip és vuitè amb 44 punts, però es troba a 8 punts del Sevilla, a falta de només 9 per jugar-se. Paco Allestaran ha argumentat que no ha acabat content amb la intensitat dels seus futbolistes, però ha explicat que els ha passat factura la càrrega de jugar tres partits en una setmana. Creo que nos hemos encontrado un punto hoy. Creo que el Getafe ha sido mejor que nosotros. creo que ha demostrado la necesidad que tenía de, puntos y nosotros pues creo que nos ha faltado un poquito de concentración en el partido eh, quizá no hemos recuperado bien del partido anterior y, la verdad es que no hemos, no hemos encontrado nuestro juego desde el principio y nos ha costado, nos ha costado. En la mateixa línea del seu se s'ha expressat Paco Alcácer, que ha reconegut que el san pesat les cames per l'esforç los partits anteriors en cara que no descarta matemáticamente al equipo a la setena plaza. A que matemáticamente no, no, digan los números lo contrario, yo creo que vamos a intentar pelear hasta el final, pero siempre pensando en el, siguiente partido. Paco ha dicho que no estaba contento con la actitud de los jugadores. ¿Tú qué crees? Bueno, sí, sí, lo ha dicho el míster es porque lo ha visto desde fuera y desde dentro yo creo que, que todos sabemos que estamos faltos de piernas al final y, ha pasado factura, pero bueno, yo creo que al final hemos sacado un punto bueno de aquí. El llevant se suïcida davant l'Atlètic Club de Bilbao. L'equip de Rubi, que guanyava 2-0 en el minut 87, s'ha desunflat en els minuts finals i ha acabat empatant a 2 un partit que sepulta les seues possibilitats de salvació. Rubi ha explicat així la decepció final en el Ciutat de València. Se explica por, sobre todo por cansancio, porque ya no te llega oxígeno al cerebro, lo has dado todo y acabas agotado y entonces eh, hay balones que no llegas. Y nada, eh, ¿cómo se levanta, pues lo vamos a intentar, pero obviamente la situación es muy difícil porque ha sido terriblemente injusto. Un brillant valencia Básquet Apallisa 93-75 al Tenerife y permite a Estaronxa tornar a tindre la posibilidad de dependir de si mateix per ser primer a la fi de la liga regular. Pero bueno, en general creo que, que hemos jugado un buen partido, hemos sido superiores y, la puesta en escena ha sido muy buena, los primeros minutos han sido excelentes, el primer cuarto yo creo que hemos marcado una, diferencia muy buena y bueno, diría que todos los jugadores han aportado, todos han, sumado para, el bien del equipo y desde ese punto de vista pues muy contento. Amb parables del técnico de Valencia Bàsquet, Pedro Martínez, tanquem está aportada una pausa y de seguida tornem para a los argumentos principales de la jornada. Así, en Sports 97 Bye. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan Tourer con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid. ¿Te agrada ir a correr? ¿Has convertido el running en la tegua pasión? Super Running es el tu programa. Total la sobre los cursos populares, es con seis desmillos especialistas y el calendario mes completo del running en la Comunidad valenciana cada semana en Levante Televisión, Información TV y en Superdeporte. Super Running. Esports 97 nit, el teu equip, la teua ràdio. Bé, pues la veritat és que mirant la taula de classificació mmm, ja no és el que pensàvem, ja no és el que eh, tots, o molta gent probablement a hores d'ara, eh, imaginava després de la visita eh, del València a Getafe. Hi havia molta gent optimista, vora 400 persones desplaçades, autocars, cotxes particulars, i eh, esperant quina dinàmica positiva, quina eh, sensació de que l'equip havia alçat el vol, s'havia eh, recuperat, podia possibilitar que el València tornara a sumar de, de 3, i encara que el, València, que el Sevilla abans també superava el, el Betis, però mantindre aquesta esperança de tractar de furtar-li fins l'última jornada la setena plaça al conjunt d'Emery. De, Possibilitat que s'ha esvaït després de l'empat a dos davant el Getafe. El València des d'ara 8 en la classificació, 44 punts a 8 del Sevilla, que és el setè, però només 3 jornades, 9 punts per eh, disputar-se. I la pregunta que insistim, vos fem esta nit en el nostre compte oficial de Twitter, l'esports en l'arroba esports 97 nit. Penseu que el partit d'avui és un pas arrere en la recuperació que havia exhibit l'equip en l'etapa Paco Allestaran jo crec que futbolísticament eh, sí, probablement en quant a actitud no, perquè és cert que l'equip a última hora igual al partit, tenia aquesta gran acció personal de, de Negredo, encara que a última hora té una Vigaray, posteriorment Joda, eh, que desbarata primer Alves i després desaprofita a porta pràcticament eh, buida, o millor dit, o millor dit a quemar ropa eh, Joda, però per a mi passa enrere en el futbolístic no tant en lo anímic, però a la fi la possibilitat d'Europa que ja s'esvaeix de forma definitiva per al València. Volen saber què pensa, ell és molt de la capital d'Espanya i allí es troba encara a hores d'ara el nostre company i conductor habitual del programa, Manolo Montalt. Què tal, Manolo? Bona nit. Què tal, Salva? Bona nit des de Madrid. Bueno, però no sé si estàs d'acord, Manolo, però a mi és un pas eh, arrere. Mm, en lo futbolístic, no en quant a l'actitud, la però sí que entenc la decepció de molta gent que encara que considerava que era complicada la possibilitat de furtar-li al Sevilla la setena plaça, encara estava il·lusionada després de, bueno, pues, d'aquesta recuperació que havia exhibit l'equip en, en l'etapa eh, allestarà. No sé què pensa, Manolo. Bueno, jo crec que el València s'havia trobat eh, en este camí final eh, un al·licient amb el que no comptava eh, el principal com és eh, o el principal objectiu d'aquest equip era salvar els mobles, salvar la categoria, ja que mirar on estava el València fa quatre jornades i on està ara. El València que perd 2 a 1 en les Palmes eh, s'assoma a l'abisme a 6 punts tan sol del descens i agarrant una mini ratxa de 3 partits la classe mitjana de la Lliga Espanyola és tal desastre ah és tal exèrcit de nulitats futbolístiques perquè la Lliga Espanyola és una mentira i una patranya que la València a una mini ratxa tampoc és allò que digues no, és que havia sumat 10 partits no, no, en 3 partits el València se planta de la 14a a la 8a plaça a 6 punts igual que els estava del descens ara a 6 punts de l'Europa League bé, arrencava el partit, el Sevilla guanyava el derbi i a partir d'ahir jo crec que el València recordem que Paco Llestaran va dir des d'un primer moment és complicat canviar la condició física de l'equip i jo crec que avui l'equip ha notat, entre altres coses, el ratio dimecres, o en aquest cas diumenge, dimecres, diumenge, crec que a València això li ha passat factura, perquè jo no he vist una falta d'actitud en el dia d'avui de, de l'equip. Jo he vist, eh, sí que és cert que a partir de per una miqueta els papers, eh, el València s'ha desestabilitzat un poc ell mateixa, Pero yo no he visto indolencia. Sí que he visto el que no podía y que durante eh, fases el Getafe fent l'AIU eh, aconseguir desarbolar-te i menys mal que la diferència és que eh, allà estan a este València, li ha pegat la volta i eh, jo ho deia amb dos a un dic que encara, encara va tindre alguna al València encara va tindre alguna al València i en efecte ha arribat i se valor els beneficis com dia avui el nostre comentarista Salva eh, Òscar Fernández l'entrenador valencià que està ara mateix dirigit del jovent de l'Atlètic Madrid sí. els, els beneficis de jugar amb dos davanters bueno, pues, eh, fixava Paco Eixia Álvaro entre línies o a l'inrevés eh, Aixit eh, Negredo recuperant una pilota entre línies molt bé primer per l'empenta i per la gana que li ha posat en recuperar la pilota i després per saber fer la jugada dins de l'àrea per a servir-li a, a Paco i que Paco marcarà el 15è gol en la Lliga amb el València Club de Futbol per a, per a l'empat a dos. Crec que eh, és un València pues, que té molts defectes, que és cert que els últims partits ens havia fet ser més optimistes, sobretot jo crec que la victòria en el Camp Nou havia donat una gran alegria mm. a l'afició, però a l'hora de la veritat no oblidem que el València està on està per demèrits propis i que ja farà prou si és capaç d'acabar vuitè la Lliga, que jo crec que és la millor eh, posició eh, possible a la que aspira el València Club de Futbol, com dèiem, com a eh, mal menor o també eh, com a obligació perquè eh, l'any que ve ja ganarà el repartiment dels televisius i no és el mateix que darrere la taula classificatòria el que fa 8 que el que fa 14. Sí, bueno, pues és la primera lectura de, de Montalt, ara de seguida també s'acompanyarà des de la tertúlia, però ojo, perquè és un bon argument després per a la tertúlia. 8 el València 44, m'estaven mirant cap amunt, però per darrere, a l'hora de furtar-li sa plaça, arriba l'amenaça, algú dirà amenaça? Bueno, pues sí, amenaça. Joc nou Unión Deportiva Las Palmas 43, Málaga 42, Eibar 42, Real Sociedad 42, Betis 41. En tres jornades, estos equips encara, si les coses van mal, i esperem que no, que no se repetisca pues, la imatge eh, futbolística, insistim, que no d'actitud, i estic d'acord amb Manolo, d'avui a Getafe, estos equips encara poden eh, provocar que el València baixe jocs en la taula de classificació i perga pasta en el contracte de televisió de la pròxima temporada. Anem a començar a escoltar eh, protagonistes. Recuperem la veu en roda de premsa del tècnic del València. Paco estaran descontent amb la intensitat dels seus futbolistes. Lo cual no estoy contento con la intensidad, tampoco ellos están. Espero que haya sido pues la fatiga ¿eh? y, y que quede en esto, ¿no? ha pesado, ha pesado porque los jugadores no se notaban frescos, ¿no? Si os habéis fijado, jugadores como Rodrigo, que normalmente cuando le llega la pelota genera situaciones de uno contra uno y hoy, hoy bueno, pues le ha tocado perderlas, ¿no? Pues eh, la verdad es que esa frescura no la hemos tenido y, y sobre todo el nivel de concentración, ¿no? Y muchas veces la fatiga pues, pues afecta. Y luego que era muy difícil, ¿no? Es muy difícil eh, mantener el nivel que estábamos eh, teniendo y hoy nos ha tocado el partido pues, pues que no hemos estado, ¿no? Valencia, Mesa, prop de la imache que va a donar davant la Unión Deportiva Las Palmas en la primera jornada como a de estarán al capdavant del Valencia. que no de la imache que va a donar dimecres davant eh, l'Eibar. Mes Paco estarán. se le preguntaba directamente el partido francamente horroroso fundamentalmente el de Abdenur, responsable del segundo gol del Getafe, también para la actuación de Mustafi. Bueno, Mustafi y Abdenur han estado a un gran nivel, pero grandísimo nivel, en los cuatro partidos que hemos, que hemos jugado. Y hoy pues han estado pues como el resto del equipo, ¿no? Yo eh, no apuntaría a nadie nadie en particular. Cuando el equipo no está, pues no está. Y bueno, pues eh, no han estado con la fluidez de juego, eh, no han estado lo concentrados y los rápidos que han estado en anteriores partidos, pero bueno, pues eh, al final el, equipo es el que gana o empata o pierde. Y el equipo hoy pues ha empatado, pues con, como he dicho anteriormente, con cierta fortuna. Terrible, terrible la acción de Abdenur, que podía atacar la pilota Espera, eh, Tallar, esa van del Getafe que al final acababa en la portería de Alves. Tenía la posibilidad de atacar pilota, Melcap, Falcos Caparrere, cama, Vol Rebuchar a Munacama, se equivoca y a partir de ahí que encara Alves y feia el segundo gol del madrileño me me escoltat Paco estarán Volem escoltar también Paco Alcácer, que també parla de que l'esforç de la última semana, tres partits, els ha passat factura a futbolistes. Que todos sabemos que estamos faltos de piernas al final y, ha pasado factura, pero bueno, yo creo que al final hemos sacado un punto bueno de, de aquí. ¿Os ha pesado el jugar domingo, miércoles, domingo, que hacía tiempo que no entrabais en esa dinámica? Bueno, <laughs> al no estar, yo, que, yo creo que tan acostumbrados como, como antes, el parar y, no jugar tan, tan seguido sí que, sí pasa factura, pero bueno, yo creo que los dos partidos anteriores de el Eibar y, el Barcelona hicimos grandes partidos y, ha pasado factura ahora. Alcácer, también se le ha preguntado por la nota de la temporada. Una vuelta al Valencia te complicada ya te complicas el acceso a Europa para la próxima campaña. ¿Qué nota le pondrías al equipo esta temporada? Bueno, está claro que no hemos hecho lo que, lo que la afición y el el, equipo y el club quería, ¿no? Pero a raíz de lo que de la mala temporada hemos conseguido cambiar la dinámica en partidos eh, imprescindibles y yo creo que, que, al final pues la actitud ha cambiado y eso es, eso es bueno. Alcácer, que destaca la actitud que ha cambiado en las últimas jornadas, fundamentalmente desde la l'arribada de Paco estarán Negredo a avui de apatía. La segunda parte hemos empezado bien con el gol de Dani, pero, pero luego pues hemos tenido yo creo un poco de, de apatía en el, sentido de, no hacer lo mismo que a lo mejor estábamos haciendo en la primera parte, tener el balón, eh, alejarlos de nuestra portería y, bueno, les hemos dado un poco el, balón a ellos y, a sobre todo en los contragolpes, pues ahí es donde ellos nos han matado. ¿no? El mes eh, positivo, una vuelta concluía el partido, era Dani Parejo. También las alturas de la temporada, creo que llevado muchos partidos, esta semana tres, pero bueno, al final no hay que buscar ninguna excusa. Hoy ha sido un partido muy intenso, creo que hemos aguantado, eh, el equipo ha estado bien, por detrás en el marcador cuando quedaban 15 minutos ha querido ir a por el empate y luego por la victoria, así que yo creo que, también tiene mucho mérito. Con este empate ahora sí se ve imposible la séptima plaza en Europa. Bueno, imposible no, sí es verdad que es, es muy difícil, complicadísimo, pero bueno, hasta que matemáticamente no tengamos opciones vamos a luchar, así que bueno, ahora pensar en el domingo que viene contra Villarreal. Tanquem el torn de protagonistes, el més destacat que deien després del partit de futbolistes del València des del vestidor, zona mixta, millor dit, o sala de premsa, de l'Alfonso Pérez Muñoz de Getafe. Tanquem la plana del València momentàniament, que obrirem de seguida allà en Tertúlia, avui en companyia de Vicent Xilet, de Vicent Linares, de Dani Hermosilla i de Manolo Montal, i obrim la plana del Llevant Unió Esportiva, perquè sí, dol, lo del València fa molt de mal i és molt dolorós el que este matí Leo corría en el ciudad de Valencia al Llevant Unión Esportiva. El seu tècnic, Rubi, no sabía ni cómo explicarlo. Se explica por, sobre todo por cansancio, porque ya no te llega oxígeno al cerebro, lo has dado todo y acabas agotado y entonces eh, hay balones que no llegas. Y nada, eh, como se levanta, <laughs> pues lo vamos a intentar, pero obviamente la situación es muy difícil porque ha sido terriblemente injusto. Es decir, si hubiera sido otra forma, pues lo asumiríamos más fácil que no cuando te has merecido ganar el partido con, creo con, con, creces y nos ha pasado esto. Está claro que no es nuestro año en, en ningún nivel de, de pequeña fortuna. Bueno, pues era les explicación. ara escoltarem altre fragment de, de de ruby del técnico del Llevant Esportiva, pero tenim comunicación amel el compañero de la redacción de Superdeporte, Ismael Algarra, que ya está en la sintonía de 97, el... 97 nit. Isma, ¿qué tal? Buenas nit. Hola, ¿qué tal, Salva? Bueno, entonces está presente en la Ciudad de Valencia. No sé si troves alguna explicación lo que este Matías Corregut? Porque la, yo la verdad es que no, no, no, me creía lo que estaba veient, No, es, complicado. Yo creo que ni, ni, el, guionista más dantesco podía hacer un, final como el de hoy. Eh, sí que es verdad que el partido no, ha empezado nada bien lo que se ambiente, en sensaciones. Eh, los mm. jugadores han sido, eh, sido pitados por la afición por el, por el despropósito del jueves en Granada merecido, aunque a los que han saltado al campo la verdad es que muchos no eran los que fueron titulares en Granada, pero esa derrota eh, marcó mucho, ha escogido mucho. Y sí que es verdad que el equipo se activa, eh, se siente dominador, eh, bueno, no dominador, sino controlando al Atleti, porque al final el Atleti tenía el balón. Y el Levante siendo un equipo que hoy sí, hoy sí, hoy sí que ha tenido orgullo, hoy, hoy sí que ha tenido intensidad desgraciadamente hasta el minuto 88. El partido dura 90 y pico y, bueno, y sin una explicación, la verdad es que todavía me cuesta encontrar una explicación. Yo la achacaría una cuestión de oficio, falta de oficio. Eh, yo echo de menos eh, esa, esa pillería, esa experiencia que daban eh, futbolistas de temporadas anteriores, ya sea los ballesteros, los nanos, la época anterior de Juan Fran, Vicente Borras a futbolistas que sabían eh, controlarte los partidos. Eh, cuando te pones los 3 en 88, eh, tienes que sacar todas las tretas, o sea, perder tiempo, ser más listo. Y ahí el equipo no lo ha sido eso, y sí que es verdad, le doy la razón a Rubia que físicamente el equipo ha pegado un bajón muy grande. Se ha asustado, se ha asustado con el, con el 2-1 de su saeta y dos minutos después ha recibido el segundo gol. Es un palo muy duro, yo, el equipo virtualmente está en segunda división, desgraciadamente, aunque creo que donde verdaderamente se metió la pata <clears throat> definitivamente fue en Granada. ¿eh? Duríssim, eh? Duríssim el llevant, dolorosa la seva situació, joc 20 per al llevant, cuert de la classificació, 29 punts, per davant eh, joc 19 per al Getafe amb 32, joc 18 Sporting de Gijón, 32, Granada, que encara té un partit eh, pendent, que jugarà demà a Baleidos davant del Celta de Vigo, en té 35. I fa molt de mal aquell empat davant l'Sporting de Gijón, el partit que el llevant va tirar, com si fos un partit intrascendent de mitad de temporada al Villamarín davant el Betis, i evidentment fa molt de mal i fa molta vergonya el que va ocórrer dijous a, a los Nuevos Cármenes davant el Granada. Mm, i com a broche final de tot este cúmul de despropòsits el que acaba de contar Isma, el que hem vist tots en el 87 el Llevant guanyava 2-0 Rubi parla d'oxigen Isma acaba de parlar d'ofici i jo crec que efectivament ha faltat ofici. Arriba un moment que tu, que eres un equip necessitat i guanyes 2 a 0, no pots empatar un partit, no pots deixar que t'empaten un partit quan resten 3 més l'afegit has de tirar d'ofici i has d'evitar a tota costa que l'Atlètic Club de Bilbao creixca fent un gol en el tram final. Altre argument de Rubi, este, després del partit. Para mí ha sido el día más duro que he vivido en, desde que he empezaba a entrenar, pero sin lugar a dudas. porque es que no hemos tenido, pues te puedo decir un poco en, San Sebastián, un poquito de suerte ahí tuvimos, pero es que no ha habido ni un día que la fortuna nos sonría, ni hoy que lo merecíamos, ni hoy incluso que ha habido un gol mal anulado, es que es un continuo, es decir, no hay ni una decisión que te viene a favor en ninguno de los sentidos. Y repito, yo creo que <laughs> los jugadores se, lo han dejado todo y ha sido un problema final, pues sí, un poquito físico, porque estábamos muertos y eso que ha hecho un equipo hoy con mucha gente fresca que no había jugado el jueves, precisamente porque sabía que, que el partido pues iba a ser largo, pero bueno, no, no, no hemos sacado recompensa, que creo que merecíamos. Bueno, el moment més dur com a tècnic de Rubi, que també és cert no té massa grans moments com a tècnic, fonamentalment de, de primera divisió, perquè està fent les seves primeres armes, i això és el que està patint el llevant en el conjunt eh, Granota. Els canvis de Rubi, Isma, per a, per a tancar, què t'han semblat? Sí. Per a mi, jo crec que Rubi debilita l'equip amb els canvis. Y otra vez más. Y, y, al, y al efectivamente, al travolta sí, señor. Sí, de nuevo el plan B no, no da efecto y además, hombre, yo entiendo el, eh, cambio de cuero, entiendo la explicación, que físicamente eh, pues estaba un poco justo, pero yo creo que visto cómo estaba el caldo de cultivo del encuentro, de la afición, de los mm. pitos, eh, yo creo que Rubí se pega un tiro al pie con el, con el cambio de, de, de cuero. Eh, que sí que es verdad que le doy la razón, que ha llegado momentos en el que la gasolina estaba muy justo y había momentos que Pedro López le pedía, le exigía que defensivamente diera, diera un paso más, o sea, que, que, que ayudara más. Pero yo creo que visto cómo se había desarrollado el encuentro, lo complicado que han sido para él, para los jugadores, por el ambiente que se respiraba, yo creo que ahí Rubí se equivoca. El cambio era Morales, que yo creo que físicamente no estaba, no estaba eh, y además no tenía esa chispa. Desgraciadamente Morales ha desaparecido desde aquel famoso de aquella victoria contra el Gran, de Getafe, perdón, y la declaración aquella famosa de Rubi de permíteme la licencia en cuestión a broma que Morales está de selección. A partir de ahí, desgraciadamente, el comandante ya no ha aparecido. Y hoy, eh, aunque lo ha intentado, ha tenido sus arreones, pues no, no tiene la chispa de antes. Y yo creo que se equivoca con la entrada de Verdú. Creo que no es un futbolista para tapar eh, la fuga que había en el equipo que era por las bandas. El Bilbao, el, único peligro que te generaba era con centros laterales y Verdú no es un futbolista que defensivamente te pueda ayudar ahí y se equivoca. Y luego creo que la entrada de Daverson eh, ha, empeorado, ha, más el equipo. Además, Daverson ha tenido el, el segundo gol. Es un error imperdonable del brasileño, imperdonable en un saque de banda que tiene que aguantar el balón y chuta el balón fuera y lo lanza fuera de banda y luego no baja es, es, es así de triste, pero esa acción ha empezado así. Y le insisto, de nuevo otra vez Rubí eh, ha, fallado con los cambios. Luego le busco una explicación porque dice en rueda de prensa que, que Casadesú le pide el cambio porque estaba tocado, Morales mm. también. Pero bueno, eh, a todo lo pasado y después de lo duro que ha sido esta, este empate, para mí derrota, para mí es una derrota. Eh, cualquier explicación que pueda hacer Rubí, la verdad es que, que nos vale de muy poquito. ¿Y ahora qué, Isma? Y ahora que eh, virtualmente el equipo está descendido, eh, matemáticamente no, pero las, las, cuentas <laughs> es que yo creo que ni ganando los tres partidos. Y ahora pues es una cuestión, como decía hoy Pedro López que nos comentaba la zona mixta, es una cuestión de ser profesionales, de aguantar el tirón, porque ahora nos vienen unas semanas, bueno, tampoco son tantas porque la liga en un momento, en tres semanas acaba, nos vienen unos días complicados y aguantar. Eh, los jugadores saben que ahora va a ser difícil intentar eh, acabar con la mayor, dignidad posible. Luego ya tendremos tiempo para, buscar culpables, para, ver verdaderamente dónde han estado los problemas, desgraciadamente muchos, y a pensar en un siguiente proyecto que esperemos que sea un proyecto eh, más unido como eh, que en esta temporada sí que lo hemos echado en falta y que se resete, se busque verdaderamente dónde han estado los errores y yo no voy a cenar culpables y habrá tiempo para para ver las decisiones que se toman, pero evidentemente hay mucha gente que tiene que dar un paso adelante y que tiene que explicar los motivos de este, sin duda, eh, fracaso ...casi de esta temporada de Levante. El primer Kiko catalán y de Rey, Manolo Salvador, ¿descartes una mesura drástica en las próximas horas San Rubi, Isma? Es que ¿para qué, Salva? Mm. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Ahora, ahora para qué? hubo algún momento durante las últimas jornadas que a lo mejor sí que se podía haber tomado. Yo no, yo no soy quien para, para, decir en este partido o en el otro, pero ahora ya, después del golpe de hoy, eh, que es que es triste, eh. o sea, lo de Granada fue muy triste porque pensábamos que peor no se podía hacer mm. y se hizo. Y lo de hoy, yo la verdad es que lo único que deseaba era que si tenías que defender por lo menos mm, lo que estamos diciendo, remar, remar hasta, hasta donde podíamos llegar. Pero lo de hoy es que yo creo que más cruel y más, y más duro no podría ser. Pero bueno, este es el destino de Levante. La temporada ha sido plagada de despropósitos, plagada de errores y plagada de golpes, de golpes duros como el de com el de esta mañana. Ho deixem a Isma, gràcies. Bona nit. Un abrazo, bona nit. Adeu a Isma Algarra, que ens ha ajudat a tractar d'explicar el que li ha passat este matí. Molt dolorós, molt dolorosa, fa molt de mal la situació del, del Llevant Unió Esportiva després de l'empat a dos a casa davant l'Atlètic Club de Bilbao. Tanquem futbol, obrim bàsquet, nota positiva, la contem ja de seguida, saludant Juanma Romero. Què tal, Juanma? Bona nit. Hola, Salva, què tal? Bona nit. Bueno, pues la millor lectura probablement que puguen fer ara és d'ara del partit d'esta vesprada en la Fonteta és que el València Bàsquet ha pallissat, ha arrollat el Tenerife a casa, a la Fonteta, amb un eh, marcador apabullant de València Bàsquet 93, Iberostar Tenerife 75. I clar, una volta conclòs el partit, estava així de content el seu tècnic Pedro Martínez. contento, momentos de muy buen juego. nuestros porcentajes en ataque son, son excelentes, de dos de tres Yo creo que nos hemos pasado bastante bien el balón. Mm, había algún momento pues un poco de desconcierto por alguna pelota perdida. Eh, pero bueno, en general creo que, que, hemos jugado un buen partido, hemos sido superiores y la puesta en escena ha sido muy buena, los primeros minutos han sido excelentes, el primer cuarto yo creo que hemos marcado una, diferencia muy buena y bueno, diría que todos los jugadores han aportado, todos han, sumado para, el bien del equipo y desde ese punto de vista pues muy contento. Estaba muy contento Juanma Pedro Martínez y evidentemente terrao a l'hora estar content perquè l'equip portava dos derrotes consecutives a casa davant Movistar Estudiantes i davant Baloncesto Sevilla volien eh, mostrar que allò va ser bueno, pues, dos eh, eh accidents i avui pues, ho han demostrat apallissant al, al Liberostar Tenerife. Sí, ha sigut una victòria sobretot cimentada ja en el eh, primer quart, no? on el València Basquet ha ficat un 22-3 de parcial que pràcticament ha finiquitat el partit abans de que finalitzat aquest eh, primer període ja l'Iberostat Tenerife ha anat un poc ja cap enrere, ha baixat els braços, València Bàsquet a més s'ha crescut, ha tingut avui pues, un partit també molt coral, i això és important, per segon partit consecutiu han anotat els 11 jugadors que han participat avui en el, en el partit, amb eh, Stefansson i Trias, que han tingut eh, dos punts i que han sigut els que han eh, ficat aquest colofó de, de que hagin anotat tots i, i sobretot pues, una victòria que ha sigut tranquil·la no? de, de València Bàsquet, que sobretot ha tornat a exhibir aquestes bones sensacions no? que, que donava a l'inici d'esta temporada. És de veres que, que ha passat per un mal moment, sobretot després d'aquella fatídica eh, eliminació europea davant el, el Limós, que li va afectar també en la Copa del Rei, on va caure davant Gran Canària i també en aquests primers partits de la segona volta de la, de la Lliga regular, però és cert que l'equip, després de perdre davant Sevilla, la Fonteta, va guanyar un partit molt important a Gran Canària i a partir d'ahir l'equip de nou, de nou eh, a, ha tornat ca, cap a dalt, no? Ha, ha fet un bon bàsquet, està jugant amb molta mos, eh, més confiança i avui pues, eh, s'ha reafirmat no? aquesta victòria, com tu bé deies, que trenca aquesta ratxa de dues derrotes consecutives a la, a la Fonteta i que a més pues, ha tingut no? aquest protagonisme, per exemple, de Justin Hamilton, que avui ha fet un partit eh, de nou eh, meravellós amb 27 punts, 6 rebots i 32 de valoració, però sobretot aquest treball col·lectiu no? i bones notícies perquè eh, també avui, per exemple, ha tornat a jugar eh, Bojan Dublevis, que era dubte durant sí. tota la setmana per un problema al, al turmell. Avui ha jugat, ha tornat a fer un bon partit el Montenegrí, que apenas ha acusat el fet d'haver estat pràcticament una, una setmana sense, sense entrenar ha fet 9 punts i també ha donat el premi a Lucic en l'últim quart, era el jugador que avui semblava no anava a jugar, però tal com estava el partit, ha volgut donar-li minuts al serbi i ha respost perquè en apenes 7 minuts ha notat 7 punts, ha estat molt incisiu sobretot en l'apartat rebotejador i així doncs que, que una victòria molt important per a l'equip que a més pues, eh, signa les paus, per dir-ho d'una manera clara, en l'afició de, del València Bàsquet de la Fonteta. Eh, victòria que, a més, eh, podia haver sigut més escandalosa, però és cert que en el tram final del, del partit, en aquest últim eh, quart, pues ha baixat eh, normal eh, revolucions i ha baixat el pistó. València Bàsquet, a més, un dels grans eh, arguments que ens deixa la, la jornada respecte al partit del València Bàsquet, Juanma, ja l'escoltarem altra volta al, al tècnic, és que després d'aquest gran partit i d'esta victòria tan, tan important i de la derrota del Barça en el Palau davant el Real Madrid, pues todo eso le permita al Valencia Vázquez tornar a depender de Sima para Para acabar primer la fase eh, regular. Si te sembla, escoltem la reflexión al respecto de Pedro Martínez Y ahora me, comentes Porque es una realidad el equipo Aroncha torna a depender de Sima para Para ser primer después de la derrota del Barça. Vamos a no eh, cantar victoria ni ya a no pensar pues que qué bien que estamos y bueno yo creo que es un momento para estas cinco jornadas para hacer las cosas con mucha ambición, pero lo mismo, yo creo que la ambición de boquilla no sirve de nada. ¿no? Entonces, mejor no, hablar mucho de dónde queremos hacer, de lo que es lo que queremos hacer y tener los pies en el suelo, eh, entrenar bien, eh, mejorar las cosas que a nivel interno hablaremos en el próximo entrenamiento del partido de hoy, de lo que podemos hacer mejor, de lo que tenemos que hacer para mejorar. No quiero decir ninguna frase de qué bien que estamos, porque eso es, eso es humo y lo que tenemos que hacer es las cosas bien en el día a día y a partir de ahí mm, llegar, dar nuestro máximo. Si nuestro máximo nos sirve para quedar tercero, bien, si, si es para quedar segundos, mejor, y si es primero, pues bien, pero tampoco servirá para mucho, porque luego vienen los playoffs, ¿no? Por lo tanto, eh, tranquilidad, humildad y, a trabajar bien en el próximo entrenamiento. Molta prudencia, eh, me agrada moltísimo el que de escoltar esa argumentación de Pedro Martínez al, al respecto de la, de, la, de la que avui s'obri, y es que el valencia Bàsquet, Juanma, torne a depender, a depender, millor dit, de si mateixa a ser primer de, de la Lliga regular després de la derrota del, del Barça, però parla de humilitat, de no vendre fum, de no parlar de, de, de boquilla i, de, i de, de treballar fonamentalment amb, amb humilitat. Sí, jo crec que sobretot amb el fet de no ficar pressió no, al, al seu equip, és de veres que ara mateix resten a soles 5 jornades, eh, 6 per al Barça, perquè ha de jugar un partit eh, ajornat la passada setmana, ha de jugar el, el pròxim divendres davant el Bascònia, però el València Basquet té 5 partits per davant, 3 que van a ser fora, el del diumenge que ve davant el Múrcia i després haurà de jugar a Saragossa davant el CAI i també a Màlaga davant l'Unicaja, una eixida complicada i dos partits a casa, un precisament davant el Barça i tancarà la Lliga regular amb el Morabanc Andorra. La matemàtica és senzilla eh, de dir, però eh, m'imagino que més complicat de, de poder fer realitat, que és guanyar els 5 partits. Si València Bàsquet guanya els 5 partits, incloent, evidentment, el duel davant el Barça, i encara que el Barça guanyarà el Bascònia, el València Bàsquet seria campió de la fase, de la fase regular. És una data, jo crec, que a tindre en compte perquè mai en la història el València Bàsquet ha aconseguit acabar primer en aquesta lliga regular i sí que difereix un poc no? de que no es sigui important per a Pedro Martínez perquè eh, per a mi sí tindria una, una qualificació notable i és que si València Bàsquet és primer es trobaria en una hipotètica final a soles amb el Barça o el Real Madrid, perquè possiblement el Barça i el Madrid quedaran en segon i tercer si el València Bàsquet queda primer a qual que es no és que siga més senzill, però sí que pot jugar una semifinal davant el Bascònia més assequible, entre cometes, que davante el Barça o el Madrid, ¿no? De ahí la importancia de poder ser primera al final de la año regular, que ahora matéis pues el Valencia Basquete o al seu, al seu Efectivamente, es una buena lectura porque fuchiría dice eliminatoria davant el Barça, davant el Real Madrid. Juanma Romero, gracias, bona nit. Per cert, com titular de en Levante, el mercantil valenciano, la teva crónica? Pues la candidatura al uno, més ferma que mai. Demà la llegirem, Juanma, gracias. Gracias a tu, bona Esports 97 nit, la tertúlia. Dotze minuts de passen sobre la mitjanit, ja dilluns ja assistem per a tancar la jornada de diumenge parant eh, la taula en el nostre programa Cinesport 97 eh, nit amb l'absència, crec que el tenim per ella, l'escoltarem de Manolo Montalt, que sabeu ja tots, que últimament és molt de la capital <laughs> d'Espanya. De, Hem de saludar des de la redacció de Superdeporte Vicent Linares. Què tal, Lini? Què tal? Bona nit. Bona nit. Des de Levante, el mercantil valenciano, està per així Vicent Xilet. Què tal, Vicent? Buenas. Què tal, Salva? També tenim per així l'amic Dani Hermosilla. Què tal, Dani? Bona nit. Què tal, Salva? Bona nit. I no sé on es trobarà a hores d'ara, però està escoltant-nos a tots Manolo Montalt. Manolo, estàs per ahí? Ah, sí. Eh, lo de la creencia en la capital de España vas a repetir un montón subiendo. Sí, que, eh, sí, entre sí. la vesprada y, y esta nit, escolta, te repetixes més que la Yoli, eh? eh? Sí, sí, sí, és que com sé que te fa gràcia. Sí, Li bueno, vaig a repetir-ho. <laughs> Vull dir, no és, no és cap novetat ni, ni, ni, ni res que la gent no sàpiga, vull dir que, que, que, que la meva dona avui viu en Madrid i, i ja si tinc domicili, vull dir, no tinc la culpa. És un tio que està... És no puente, tinc, puente aéreo. No tinc un compte en pana, <laughs> no tinc un compte en Panamà, però tinc un domicili en Madrid. Tampoc, igual tens un Jack, o un sombrero panamà. No, no? tampoc, tampoc, tampoc, tampoc. Bueno. Tampoc. Bueno. Acaben d'enganxar a Hernández Mancha, que era, que era, el que era president del PP. ¿També? ¿Con qué enganchar? Sí, sí, sí, en los papeles de Panamá. Qui no queda, no? Sí, sí. Qui no queda otro para caso, Otro caso aislado del PP. Sí, no, escolta, eh, Vicent, sí. Eh, qual, jo m'esperé qualsevol dia és que el meu nom el fa... Ahí está, és que és així des de l'apuntador, eh? Sí. Sí, sí, la veritat que sí. Tot poderós Montal. Mira. Ah, sí, senyor, el del Puente de Lleó. <laughs> bueno, que preguntem, per cert, i ara començarem també a llegir els eh, tuits, les opinions de la gent a l'arroba esports 97. Nit, la pregunta d'esta nit és si penseu, i és una pregunta que ja faig a tots vosaltres, si lo de Wii a Getafe és un pas arrere en aquesta recuperació que semblava que havia exhibit l'equip en l'etapa Paco Allestaran, és un tornar allò de Neville, és un tornar allò de, de Nuno, no té res a veure, eh, mm, és un accident... Què passa? Què fem? Què penseu? Jo crec que en el <clears throat> Bueno, bona nit, lo primer. En tots els, eh, en tots els antecedents que n'hi ha, val, esta temporada, a la gent eh, és prou que tu, que tu tingues eh, fases dolentes en qualsevol partit, val? i avui pense que en general no és un bon partit, és un mal partit, val? per a que tornen a pensar, tor no, no tornen a pensar, per a que tornen a la realitat, a lo que jo crec que és la realitat. Val? El gran perjudicat és allà estaran. Perquè en tres partits més i Xina, a final de temporada... Renovava Eh, no, en tres, en tres com els anteriors. Com els anteriors. Correcte. Exacte. Però en tres més com este, o en dos més com este... Adeu. Eh, eh, i, i si m'emprenen l'any que ve, el projecte m'empren viciat. Sí. Perquè la gent ja el tindrà miscalat. Sí. És així, no? I, mm. això és el que penso. Jo penso que és el, el gran perjudicat. I després, sé que no és... O, o, o m'imagino que ho tindràs ahir preparat. No, segur que ho tens preparat. Però jo, el fet de veure avui a Peter Lim Pareixer, per el Coliseum <clears throat> a veure el seu equip home, jo que vinc a veure el seu equip sempre me pareix bé, val? però crec que eh, a veure com ho dic, tio ha estat ben assessorat però crec que lo èticament correcte hauria sigut que haguera vingut a Mestalla a veure-lo val? tornat a reaparèixer o reaparèixer en Mestalla és una opinió personal no ho sé, ho haguera, ho, ho haguera considerat com donar un peliu més la cara. Ho ha donat la sensació de que ell veia allí la conjuntura, n'hi havia allí, pues, no hi havia pressió, eh, ja estava l'assunt, eh, ara apareixia que la conjuntura, pues, i, i, perdó, permetim que ho repetisca, pues, anava un peliu favorable, i bueno, i, i damunt està talismà, té collons, en l'assunt. Sí. Jo crec que respecte a la ratxa de l'equip era difícil creure que això s'anara a prolongar eternament. No n'hi ha que perdre la perspectiva de, de la temporada que hem viscut, que venim d'on venim, i que era molt difícil pensar que aquest equip ja de cop i volta pues, estiguera abonat a l'excel·lència. Eh, avui el que s'ha vist també, eh, pues, venint també de, de tres partits, que la reacció pues, emocional, la, la tensió esportiva, la competitivitat elevada al màxim, eh, sobretot contra Sevilla i Barça, pues, dissa, i, i, i després has tingut un partit molt, molt lúdic, eh, molt, molt facilet contra l'Eibar en, en, davant la teva gent, en Mestalla. Eh, era d'esperar que vinguera pues, un, un baixó, però que crec que és algo que va que és inherent també pues, a la mateixa eh, condició humana, que si te casques eh, tres dies eh, currant com, com un salvatge, igual al, al quart, quan veus que ja la situació ha, ha remuntat una miqueta, pues el mateix cos eh, relaxa. Se, sí, sí, se, se relaxa, baixa un poquet les, les defenses i, i jo crec que el primer partit, la, la primera, bueno, no és la primera entropesada perquè eh, va ser en, en les Palmes, però després d'esta mini ratxa eh, triomfal pues, era més o menys d'esperar que, que vinguera pues, un partit com, com el d'avui. Dani. Pues mm, jo la veritat és que vaig a diferir, vaig a diferir prou. Jo crec que he vist el partit, he vist prou, prou bé al València, ja va dir aquests moments d'aquest quart d'hora de l'inici de la segona part, bueno, després, de, després del gol jo crec que li ha faltat una miqueta d'ofici també probablement una miqueta de, de físic, però la primera part ha sigut jo crec que molt tranquil·la per al València, ha dominat bé, jo, jo no veig un pas enrere ni, ni molt menys en el, en el, en el joc de l'equip, almenys el, per al meu criteri, eh? vull dir jo i fins i tot després del 2 a 1 de pegar-li la volta ha, ha, ha tingut i ses no, el, el, el València per atraure i jo crec que això és un valor el que no s'ha rendit al nivell del Camp Nou o que no s'ha rendit al nivell de, del dia de l'Eibar és que aquests dies sobretot el dia de l'Eibar teix absolutament tot no? I jo, no li, jo no he vist no he vist tant eh, sí que és de veres que s'han vist alguns desajustos però jo no crec que, es, que siga tornar enrere ni, ni molt menys el que passa és que com el <laughs> llevant per el matí, són empats que no servixen i un punt que no te dona glòria i la gent el que volia era que se, se les victòries per a, per a intentar arribar a Europa, que haguera sigut un premi per a la temporada que estava portant. Brutal. Brutal. Sí. Però bueno, jo crec que fins al gol, de, que és un golàs, per cert, el, el, el, el gol de, de Parejo de falta, jo crec que ahir li ha faltat això. Però tenim que, hem de tindre en compte una cosa, eh? que és que el Getafe es jugava la vida. Eh? I és que això jo crec que no ho considerem, que el rival també juga i que el Getafe s'ha tirat en tot, que ha tingut moltes ocasions i que, i que Alves ha estat molt bé, que ha sigut molt superat del València. Però jo no crec que sigui un passant. Jo crec que en quant a progressió de xoc, de, de personalitat, d'iniciativa... De, de... La primera part ha sí, sigut sí, completament no, no, és... del València. 20, jo, crec que 20, jo crec que 20 minuts. El tram final per a mi ha sigut del Getafe. El sí. tram final de la primera part? Per a mi ha sigut del Getafe, sí. No, inclús el mateix... Sí, el, eh, tra el tram final de la primera part... Sí no, deia que... Al final de la primera sí. part, companys, és el, sí. eh, ja el Getafe li pren la mesura al partit i, de fet, en la cabina, Òscar i jo estem veient com, eh, faltant 10 minuts per acabar eh, l'encontre, eh, o la primera part en este cas, eh, Paco ahí trau a calfar a Santi Minaya Cancelo sí. i diguem, anem a veure si es va canviar de principi o va esperar una miqueta a tindre a Travolta el control perquè ja ahir era una evidència que el control se li havia anat de les mans a la València del partit Eh, per a mi, de qualsevol manera, el problema no ha estat ni molt menys, eh, en que eh, el València avui ha tingut eh, indolència o falta d'actitud. No. Jo crec que avui el València ha acusat la dinàmica dimecres, diumenge i dimecres, que no estava acostumat, que feia setmanes ja que no la tenia, que Paco estarà va recordar en quan ell agarrar l'equip que de la part física era molt complicat modificar qualsevol situació del dèficit que ja eh, duia arrossegat este, eh, este equip i ho s'ha vist, ho s'ha vist com el Getafe hi ha hagut un moment en el que eh, t'ha pogut, a més eh, fent no res de la tremor, feia la EIO però és que te traia del camp i sobretot que el València és encara un equip en, en convalescència, això no ho hem d'oblidar, que la recuperació va ser lenta i sobretot avui han lastrat també el errors en defensa però clar, mm, parlant del Getafe evidentment se jugava la vida, estic d'acord com, diu, com diu Dani, estava plagat de baixes amb algun futbolista del, del filial i necessitat eh, de la victòria i a poquet que el València haguera aguantat els nervis jo crec que hagueren acabat per matar al, sí, sí. al mateix... Eso sí, jo eh, crec que li ha faltat una miqueta d'ofici, de parar un poc. Al mateix Getafe. Claro. De fet, si se'n recordeu, en l'última acció del partit hi ha una rematada de Vigaray que para Alves, sí. el rebot li cau a Yoda, I li pega en el turmell... Mm i perquè rematen el turmell la pilota sí. se'n va fora, sí, sí, sí, si no, no va dins guanyat, sí. i perds. Sí, sí. sí. I jo sóc molt de la reflexió i volia preguntar-vos, de Linares, la derrota perjudica i estaran? Entenc, però crec que també perjudica fonamentalment a futbolistes, perquè hi ha molta gent que a d'ara en la roba Esports 97 diu, ens diu la culpa de futbolistes, juguen quan volen. Vull jugar l'altre dia i avui no han volgut jugar i és la tònica de la, de la temporada i és el sentir general de la gent en els eh, missatges. S'havia parlat de renovar estarán. Yo Va, jo vaig a ser impopular, Salva, mm -hmm. però, però no estic... De, i, I sé que lo fàcil seria anar a favor d'obra, i més jo que jo he aventat en guany mhm. a, a, a dos mans. Sí. Però és que, mm, mira, és que jo avui no he vist que els jugadors no ho de fet, la primera mitja hora de València és molt bona, dinàmica, tocant, eh, de, descarregaven en curt, i si és sempre un jugador eh, per darrere o per el lateral per a, per a recolzar i construir, eh, però arriba un moment en què el València pues, comença a notar que la gasolina no arriba bé al motor i a partir d'ahir pues, el Getafe eh, eh, sí que s'ha fet amb, amb el comandament del partit. No, no, però no parle jo de, de, de no voler, Manolo. Jo parle d'un problema de... Te parle de qualitat de futbolistes. No, jo I no de qualitat tècnica, qualitat. sinó també de, de, de competitivitat, d'intensitat i no sé, d'altres eh, <clears throat> probablement intensibles que, que, avui, que, que avui no he vist no siga... que avui no he vist i que es va veure l'altre dia davant del Barça i davant del Sevilla que és molt que fàcil jugar davant del Barça i davant del Sevilla i ha repetit clichés d'esta temporada jugues bé davant el Real Madrid en Neville i en Nuno davant de l'Atleti de Madrid davant el Barça i després caus davant la Unió Deportiva Las Palmas mm, ara davant el Getafe. És cert, amb l'impàs de lo que varen fer l'altre dia davant l'Eibar, que va ser de ciència-ficció, fonamentalment després de lo que hem vist avui. Però que ja estava el rum-rum de, bueno, determinats futbolistes que probablement entraven en llistes negres s'anaven a quedar pel rendiment davant l'Eibar sí. i pel rendiment davant el Barça. Mm, que allestaran, si continuen amb este nivell, pues probablement renovarà. Què passarà? Jo crec que són els dubtes, no? no que s'obrin després, després de lo de d'avui. O tornen a obrir-se, entenc, eh? Ara, però això és molt, molt senzill. Vull dir, eh, jo sempre he dit, i ho vaig dir eh, quan el València es, fic, es clava eh, el dimecres a 6 punts de la setena plaça, eh, però ja després de la victòria fonamentalment contra el Barça és eh, que els arbres, eh, que els arbres no ens, no ens acaben impedint per el que n'hi ha, vull dir eh, que estos resultats finals no desvirtuen les decisions que ha de prendre la direcció tècnica al voltant d'aquest equip. Exacte. I s'ha de prendre moltes, moltes decisions, de, no sols d'entrenadors, si, si, més, si més no també, de futbolistes. És a dir, eh, hi ha futbolistes que poden rendir a un bon nivell, vull dir, Barragán ha tornat a demostrar que poden eh, rendir a un bon nivell. Ara, me fie d'ell una altra volta per la temporada vinent. Dali Parejo, que està molt rehabilitat, ha demostrat que pot ser un futbolista, eh, eh, se diga el que se diga, molt apte per la València, ho he tornat a transformar en un gol de, facta, de falta. Quan ell juga, juga al València, ara me torna a fiar d'ell la temporada que ve. Totes aquestes són les decisions que ha de prendre la direcció tècnica del València Mira. més enllà dels resultats, perquè els resultats jo tornen a lo que, al que eh, deia en la primera mitja hora eh, i que torna a dir el que el València es plantara a 6 punts de la setena plaça no és que el València hagués fet una remuntada espectacular encadenant 10 partits guanyant, no, no, és que la Lliga Espanyola es està al capítol està el capítol, eh, en perdó de l'expressió, de tullidos en la zona mitjana de la taula classificatòria que guanyant 3 partits passes el lloc 14 d'estar a 6 punts del descens a estar a 6 del, a 6 del setè. Vull dir, la Lliga és tal patranya, tal mentira, tal vodevil, que guanyant 3, no 7, ni 8, ni 9. 3 partits, te plantes a tir de pedra del, del CT. Jo, puc dir dues coses no estic d'acord parcialment en el que ha dit Manolo ara. I vaig, i vaig, I jo tampoc. I, i, jo vaig, vaig intentar, eh, com, com mos diem de nanos en els exàmens... <laughs> Eh, Argumentar-ho. No, respon, Justifica i, just, i justifica tu resposta, que tu pensaves, collons, no tinc prou en encertar-ho, com que pa amunt me, de, <laughs> me, de, me, demanen, me demanen que expliquen per què ho acerte. El, <clears throat> jo pensé que qualsevol equip de, de la zona mitjana de la, de la Lliga Espanyola aniria a competir en els equips de eh, europeus de les zones mitjanes i no, i no, i no estaria per davant. És, és més, que... probablement est estaria per davant. Ixa és altra milonga, ixa és altra milonga, Lini. Un moment, un moment, un moment, un moment, un moment, un moment. Que els equips, que els equips espanyols siguen competitius en Europa no significa que la Lliga Espanyola siga una lliga competitiva. Ja, no, no, no, no t'ha dit això. Però no, no. És que, que no t'ha que això. Lo que dic és que si tu agarres els equips anglesos de mig pèl ah. i es juntes en els espanyols, els espanyols de mig pèl no fan el ridícul. <laughs> És més, probablement es passen Està de reto Jo t'he dit que un equip que sí en la Lliga Anglesa per guanyar tres partits no passa del lloc 14 al, al 8. Bueno, eh, jo desconec en aquests moments com està la Premier, però a lo millor no passarà perquè, perquè, perquè també seran tots més rois que la carn de gos. <laughs> Claro. Saps el que vull dir? Eh, claro. Lo que sí que penses que n'hi ha Eh, en, en, en, en la nostra lliga sí que n'hi ha, i, bueno, i, no, i, no, i no cal anar a l'aspecte econòmic, n'hi ha alguns factors... Eh, és que ahí és on cal anar. Clar, o, o sigui, no, o sigui, però és que anar, això és... Vull, però, però Manolo... Per, per què vaig a tornar? O sigui, claro. dir, n'hi ha unes diferències que són insalvables, i això fa que sí que n'hi ha unes diferències en els de més a dalt, però després en els de, en els de, els de mig pèl torna a dir que per mi, que en això no estic d'acord. Hi ha un nom puntual del que també vull parlar. És Dani Parejo. Avui, quan fa, quan fa el golpe franco, eh, me pareix que és el que fa 4 que un any directe, sí. no? Serà, hi haurà pocs futbolistes que, que més que ell. No, no, és, és, és, és el líder en aquest apartat. I penses, I penses, collons, el València, em perdó l'expressió, no es pot permetre el luxe de, de prescindir d'un actiu com este que, que te tira, te tira 10, 10, 10 faltes i te'n fa 4. Sí, com, com un triplista en bàsquet. Però no? te dic una cosa, jo després de veure-lo xuar, o sigui, a mi el que me fa mal és que Aparejo, en quan fa quatre coses, el volem alçar com altres futbolistes que havem tingut així en el, en el passat eh, eh, no massa llunyà, val? i es volem alçar com si fora este o l'altre. Parejo és un bon jugador, però és un bon jugadoret. Val? Si el València té que ser com Déu mana, Parejo serà un jugador de comparsa y si no, pues Parejo será lo que será el jugador de, pues de, de, pues de més qualitat técnica, pero que després desapareix i està 25 minuts que no el veus, Y, y, y, i a mi personalment, jo penso que el València se té que exigir futbolistes de més nivell que ell. És una opinió personal. Jo crec que la plantilla del València està també infrautilitzada perquè aquesta eh, temporada ha tingut un problema eh, evident d'entrenador. De, jo crec que n'hi ha molts futbolistes, eh, xerrant fa poc en, en Carboni, en una entrevista en el diari, me deia que se pot tindre una mala ratxa, una temporada pèssima, però saps un, eh, quan un jugador és bo. Mm. I, I jo crec que mo molts dels eh, futbolistes del, del València tenen una potencialitat que no, que no s'ha explotat, que inclús els canvis en alguns casos puntuals es poses en la realitat, de la dinàmica i en la inèrcia d'altres clubs i probablement eh, rendisquen més. Però, però clar, és que no n'hi ha hagut ni ordre ni, ni estructura i, i ha regnat un poc el caos en, en de tècnic i això pues, te porta a que eh, pues, eh, plantilles que tenen ISA potencialitat per a treure un rendiment no, no, no el traguen I, i no és la primera volta que, que passa i en aquest sentit, no sé, inclús futbolistes com, com Danilo, jo crec que el que els ha faltat és pues, un Luis Aragonès, entre cometes, que, que els, eh, que el saxe, que el saxe, de, els agarre de la petxera i, i, i, els, i es diga i es, y quatre coses i, i, lo que, y en realitat lo bons que són. A veure, jo, jo, jo pense, Salva, que no, no, no se poden fer anàlisis cada jornada i, i, en, funció del, i en funció del resultat eh, estar cada, cada setmana plantejant-se una cosa. Vull dir, ni estaran era un crack després de guanyar dos partits, ni és ara... Ja, però tu no tens la impressió que mos rodeja el resultadisme? Home, evidentment. I, i en, i en el, una i en malaltia nostre, moderna. Perdona, I en el nostre sector encara més. Vull dir, que, que som el reflexe dels aficionats. Ahí vaig jo. Vale, som, som el reflexe dels aficionats. Nosaltres Ai. no som resultadistes per ser resultadistes, però a veure, jo crec que el treball de Paco, de, de Paco Allestaran, jo avui he mirat un poc més en profunditat, jo crec que sí que es nota que saps una idea, que té una idea de lo que va jugar el València, que independentment també n'hi ha rivals per moltes baixes que tinga. El Getafe, recorde, s'estava jugant la vida, era la seva última oportunitat, i això també compta. I en un partit d'alta intensitat, en una lliga, a pesar del que diga Manolo, una lliga molt competitiva en, en gran part de la, de, de la primera divisió, llevat dels dos grans que per raons econòmiques estan molt per damunt, la resta està pràcticament en una igualtat en la que qualsevol pot guanyar a qualsevol i a mi no me sembla que siga una cosa roïn que en dos partits te poses dalt perquè això vol dir que n'hi ha igualtat si tu dius que és igualtat per lo baix, jo te dic no, i te compare en qualsevol altra lliga, i estic d'acord en Linares, i no en competició europea, i no Barça i Madrid i Atleti, sinó molts més equips. I la prova la tens... Només, Manolo, has de mirar els equips que han arribat, no en la primera competició, sinó en la primera i en la segona, a les distintes eliminatòries, tant en Europa League com en Champions League. I ahí te n'adonaràs de mira, que aquesta realitat, de, que realitat de la que tu mm. parles mira, no, no, no, que no, els no, equips espanyols s'han eliminat entre ells han caigut eliminant-se entre ells, no o sigui, per equips estrangers. Això, això està molt bé i és molt bonico, però que els equips espanyols siguen competitius en Europa sí. no significa que la lliga espanyola siga una lliga competida. No, no té Absolutament no? Si no competis a, a casa... A veure, Manolo, no Manolo, fora, Manolo, no té Manolo, res a vore. són, Però més de les 12, no? Te l'estàs agarrant en paper de fumar. Te l'estàs agarrant en paper no, de fumar. Si no, competis no, a casa, no pots competir fora, t'explique. t'explique. és que és molt senzill, és, és molt senzill. Però, jo crec que comprenc que, Manolo, hi ha, hi ha una dada que és, eh, que és evident. Que, o sea, és que, un, sembla, un que símptomes... sembla que lo important siga Europa a mi que no. més me dona Europa. No, no, no. Als anglesos, als anglesos els importa un bledo lo que facin els seus equips en Europa. No, volen tindre una lliga competitiva i tenen en guany l'exemple de Leicester. Així vivim de que com el Madrid té de copes d'Europa se mos saben un, que sempre el més important és que fas en Europa. No, lo important és perquè en Europa vale, vale, ho disfruten vale, vale. quatre aficions a l'any, un moment, en Europa ho disfruten quatre aficions a l'any, 15 partits, 38 partits a l'any, cada diumenge es la Liga Española. Y la Liga Española es una castaña. Bueno, yo, mira, ¿qué, qué vos que te diga? Yo recolzando un que el... No, jo, no de... yo no estoy de d'acord. Parlan, no, parlen dels últims guanyadors de la Premier, de la Premier League en els últims 20 anys. no te va ir un Leicester, no te va ir. Te va ir uno. Si la guanyen, guany. Te va ir uno, Manolo. Una lliga uno. Una, te va ir una lliga que ha tingut molt més, molts més campions diferents que la lliga espanyola. No, i que després, per exemple... Fa no de Madrid anar, Barça, no, la, però, però, però això és la, dif la diferència, val? les diferències que, vam, que, que, que tots havíem reconegut en la taula. Per ara, d'ahí, i espero de totes maneres que este debat eh, d'ahí a que els equips mitjos no siguin competitius els equips, i que la competició no siga competitiva a que ir agarra el rayo al Madrid i se descuida el fachàs. i el Madrid s'estava jugant la Lliga Eh, no sé qué, qué va a hacer. Quan va a voler, va a apretar y el Rayo sí, Durà, sí, quan, va a voler, quan va a voler, pero quan se descuide eh, va al aire. Pero es que el, pero, no se descuida. Pero es que el, el Barça no estava jugant la Liga y el Valencia le clava más. Es que, es que, es que no... Sí, és que, yo creo que no se sosté. Jo, jo crec que no tampoc. Sosté, és que no se sosté. Vull dir, és que digo una cosa y la contraria. ¿Y por qué, y por qué fa esta 10 anys... Esta, perquè, esta és històrica, perquè, Manolo, eh? Esta conversa es històrica, perquè, Manolo. Ja, perquè fa eh, no, 10 anys no, la, la Liga se cotitzava... És de fa molt de temps de la Lliga Espanyola. Perquè fa 10 anys, la, eh, o fa eh, 10-12 anys, la, la Lliga Espanyola se cotitzava en 77-80 punts i ara necessita 6 o 80 punts per a ser quart. Perquè n'hi ha un mig en el, que, és, que és un forat negre. Que, no, que, perquè, que, que el campionat s'ha partit, dos, partit en dos. Perquè n'hi ha, dos, perquè ha dos equips, a més, que, estan molt per, estan, que han estat molt per damunt. i en unes desigualtats per la part de l'alt. Però això no vol dir Que, no que la, competición correcte, que no eh, competitiva. Claro. no, no, eh, competitiva está claro, porque siempre van a haber eh, objetivos en, pues, en, en emoción pues, igualdad y no, que, ahora... que ahora Manolo, cuando tú dices que los equipos españoles eh, en Europa no vol dir que la... Bueno, no voldrà dir pero però que en dos equipos de la Liga Española en la segunda en la competición europea vol dir que per raere des de les diferències els que venen raere també són els millors els que n'hi ha així. Claro. Si és que no és només la Champions, si és que és la competició de l'Europa League bueno, que domines des de fa... És que, es que torna a dir, és que a mi lo que passa en Europa me la porta, me la porta, però molt fluixa. Bueno, pues, ah, pues agarra es per la part de dalt. És, que, que n'hi ha dos X que tenen una diferència es brutal i n'hi ha un altre que té un parell de collons que estan ells. Linares, I estan en un punt, Manolo. és que ixe és el pensament que mos ha inculcat des de fa anys la prensa de la capital de España. Que como el Madrid te dé un copes de Europa, lo importante es lo que pasa en la Champions. Y no es lo importante lo que pasa en la Champions. A mí me la sua molt lo que pasa en la Champions. A mí me interesa la Liga Española. No t'agrada la Champions a tu ara. No t'agrada la Champions. No, a mi, a mi lo que passa en guanyar no, la Champions no, també me la du fluixa. No, a, ara a aquestes altures no, t'ho dic. Eh, lo que passe ara no, me, me la du fluixa. Però també... No, lo, lo, que vull dir, lo que vull dir és que avui jo mirava Eh, eh, el, que, el equip que fa, crec que és dèneu en la taula classificatòria, que era el Getafe, i dona pena. I el, diume, el dimecres Manolo, veia el que fa nou i, vei, i dimecres veia el que fa, el, el que fa nou i no veia un sol jugador que me poguera, que me poguera aprofitar. La Lliga Espanyola és es Pero Manolo, molt fluixa. Tu no has dit... Ese nano, si está Ullo Weaver taurà canta bares, que no se la baixava en Castalla y pareix en la Premier... a la portuguesa. y es una liga que a la llarga farà un futbol a la portuguesa. Yo yo, jo vaig a dir, jo vaig a dir que a la llarga... No el europeo su 21 Pero si no, a la llarga, a la llarga se va a notar més. Jo a la llarga O plorarem i ho A la llarga se va a notar més, no, no tant ara com en el immediat present, perquè si, per exemple, veus l'auditoria aquesta que fa cada any eh, Deloitte dels 30 clubs més ah. rics d'Europa, de, 15 15 són, eh, són anglesos perquè sobretot del 20 al 30 ha irrompit tota una sèrie de, de clubs que abans ni comptaven, tipus Watford, Leicester, Aston Villa i eh, Queens Park Rangers però perquè per el, per el tema de la televisió sí. han entrat en un, sí, en, en, en un mercat sí. que t'estan competint fitxatges, que, que tenen una massa salarial que supera la, el Leicester, ara, eh, ara per ara supera ja en 20 quilos al, al, al València, que tot això va repercutir a la llarga. Correcte, segur. però també se gasten molta pasta futbolistes intrascendents que així en Espanya no I es es mai. I els entrenadors Mira, Manolo no ha visto ahora al Norwich City en Wine, no ha visto al Sunderland, no ha visto al Newcastle, <laughs> no ha visto al Crystal Palace y está parlando del Getafe. pues el Getafe le pega un paso a cual se vuelve a decir Manolo. Les pega un paso. Pero bueno, 36 minutos. Se nos va a hacer una, no, una pausa para la, para la publicitat. Va. su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid. ¿Quieres ser peluquero canino? Mascocotas abre su academia de peluquería canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Bernard, el referente en la cosmética canina. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Mascocotas. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peyot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Eva Ruiz Córdoba obtuvo la primera sentencia de España del Tribunal Supremo que declara nula la salida a bolsa de Bankia. Si se vio perjudicado con las acciones de Banco de Valencia, si recibió un laudo negativo de preferentes y obligaciones, afectados por cuotas participativas CAM y cláusula suelo, atención, es urgente y necesario interrumpir prescripción porque acaba el plazo de reclamación. Pida cita hoy mismo. Eva Ruiz Córdoba, 96 348 6450 o 6 657 32 59 62. Ah, y solo cobra si usted cobra. Recuerde este nombre, Eva Ruiz Córdoba, y recupere su dinero. ¿Preguntaste a los ex de tu pareja cómo era antes de vuestra primera cita? Elegiste la casa de tus sueños por el tamaño del trastero. Hay decisiones que se toman por instinto. Nuevo Mini Clubman. Te lo pide el cuerpo. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario mini en Cuart de Poblet, Valencia. Si te agrada el sport, esta es la tegua cita obligatoria. Sports 97 NIT, el teu equip, la tegua Radio. Tuiteando, tuiteando, tuiteando, tuiteando. tuiteas, tuitea, yo Pues eso, yo tuiteo, tú tuiteas, él tuitea. La canción que ni a niña, ¿Eh? ¿Vini? Bueno, pues eh, arrobas por no 90 vos preguntabais, penseu que el partido hoy es un pasarre en la recuperación que exhibir Civil equipo en la etapa Paco ya estarán? Sí, es un poco larga la pregunta, Pero bueno, yo creo que ya todos mm, entendieron y y vio, pero pero Soccer Brawl diu no, Es deures no son cuestión Del Sultis partits, Es cuestión de toda la temporada. Yo a Garita ja estarán pel que está fent. Pedro Simó diu ni esa ilusión nos han dejado penosa temporada, ilusión por algo. Creo que estaban fundidos porque la primera parte, si hubiéramos llegado más al área, hubiéramos ganado la defensa deplorable, diu arroba Juaferfe. Carlos CF Diu, evidentemente, sí, una plantilla como la del Valencia jamás debe dejar escapar tres puntos de un Getafe, una de Cal y una de Arena. Domingo Úbeda Diu, sí, de algunos jugadores como Siqueira y Abdenur. Altre, que Diu, partido con baja intensidad por parte del Valencia, muchas caras conocidas en el palco, debe ser que hoy fue el partido de El Geta. Misaches, Diu... a l'IM li diuen mal covard, no apareix a Mestalla, a veure si deixa treballar als professionals. Altres missatge que diu... Mm, ja se sabe el ganador de Porra Velarte, ha acertado el resultado, però he podido escucharlo después de la retransmissió. Mos se pregunta Toni Navarro, Pues Toni, ha de ser l'únic encertant. Mira que avui ens han arribat missatges de la porra. I la xeta al principi ja començava 02, 03, 12, 13, 04, 05, clar, eh, l'eufòria del moment. Després en l'escar la gent ja ajustava un poc més. 12, val? 01... Pues al final Toni, Toni Navarro, arroba anjonape, que ja m'explicaràs a mi què vol dir això, eres el guanyador perquè només has sigut eres el único insertante de la porra Belarte Wii Así que de seguida se posarà en contacto amb tú, pero Toni Navarro, arroba Anjonape, es el guañador Wii de la porra Belarte que ha insertado el empata 2 dos del Valencia a Getafe. Comité de Sabios, digo, ¿cómo tiene Geta Negredo de decir pelear por Europa? Quedarse los jugadores sin vacaciones, teniendo el primer partido 23 de julio, digo, jaja. Estoy leyendo tuits de periodistas y aficionados y parece que hayamos perdido algo. La temporada ha sido un desastre y punto. Chemington, digo, siempre. Pau Cebrià Diu, será porque sabe que las manzanas podridas saldrán. Allí estarán diciendo verdades. Este no sabe dónde se ha metido. Cama a la vista de los vividores del vestuario. Pero un le contesta. Será porque sabe que las manzanas podridas saldrán. Y es que allí estarán que no estaba contenta en la eh, intensidad del dels seus eh, que ya el Seguadita Va a decir en en roda de prensa el Seguadita Deís en el vestidor. Arroba LP Yes, diu un indolente y despistado Valencia empata de milagro ante un equipo de segunda. Qué vergüenza. Emily Fons, diu, se le atiza parejo porque es el que marca diferencias, pero se debería pedir más a André. Pues igual, lo más que pensé Dun, pensé eh, El punto de hoy sirve para dos cosas, para asegurar la permanencia y para olvidarnos de cábalas absurdas con la séptima posición. Bueno, pues es una muestra de misaches Agarim tots misaches que han arribado ya a la Arroba Sports 97 eh, nit diu un últim, arroba Lleitana, diu la Lliga és un timo, i el València també, perquè li ve gran en la línia de Manolo, es tornei boig, boig diu, lo avui ha sigut cansància acumulat, el València ha anat de més a, a menys. pues, volia preguntar-vos per lo que deia Linares, o apuntava Linares en l'inici, també a, a Manolo, eh, a Xilet i a, i a Dani, hi havia algun camp amb més glamour de la Lliga Espanyola com per a que reapareguera en una llotja Peter Linkel del Getafe? Anava eh? Manolo, anava Manolo i sabia que anava o sigui, Manolo. sorprenent, de repente ha aparegut allí, no estava anunciat, evidentment el club ho sabia. M'ha tocat Peter. Le voltava la, estava envoltat per la seva seguretat privada, seguretat del, del, del, del València, eh, policia nacional, però clar, de seguida en aquesta planada que dona eh, accés a la porta principal de, de Mestalla, tots els aficionats que estaven allí se li han tirat amunt, la dona gravant-ho en el seu smartphone i tirant fotos i l'home, pues, més content que unes, que unes pasques, també aprofita la dinàmica positiva de l'equip pues, eh, fotografiant-se amb tot el món. Pues, a mi, mm, jo no ho sabia, ho desconeixia i estic, estic 100% eh, d'acord amb Linares. Vull dir, mm, tens que vindre a casa i tens que vindre a Mestalla, ja que vens tan poques, poques vegades, jo crec que l'has de fer coincidir, no? I, i, i d'alguna manera, i no vingues quan l'equip està bé, sinó vine quan l'equip te necessita realment, que és quan estaven les coses malament. Mm -hmm. si, si és una qüestió d'agenda perquè té una agenda molt ocupada i ha vingut el partit que ha pogut, i li ha tocat este, <clears throat> vale, però si no, totalment desastre. S'ha de tindre tacte sí. en aquestes qüestions Molt. que són més eh, protocolàries, no?, que, que altra cosa, i sí, bueno, després de, de tres victòries eh, consecutives i que haig de ser fora de casa i en un estadi pues, poc glamurós com el de Getafe, pues, pues sí, això s'hauria de, de cuidar més. De tota manera, eh, no és algo que me preocupe o eh, massa, perquè a mi el que me puga preocupar de, de Peter Lim és que no torna a fer una cacicada... Què anem ahir ara? Ahí, ahí, ahí, anem ahí. Us puc comprar una anècdota eh, sociopolítica? Sociopolítica. Sobre, sobre l'IM. Sociopolítica esportiva, val? Eh. Ara fa està de moda la geopolítica, fa anys, bueno. quan el Llevant Puchà en Manolo Preciado, mm. val? a mi me toquen a l'Ajuntament de València a cobrir, ho dic per, per, lo, de, per lo de les formes i, de, ah, ja, ja, ja. i, i, i la gent que té poder, l'habilitat que té per aparèixer quan toca i desaparèixer quan, quan toca i donar la cara quan toca vaig a contar una anècdota de l'exalcaldessa de, de, de València, Rita Barbera bueno, allí n'hi havia esgranotes estaven allí baix del, del balcó de l'Ajuntament i n'hi havia que celebrar l'ascens i, el, i, el, i el llevant va apreciado a l'Ajuntament de València i és que n'hi havia allí baix del València, li estaven dient a Rita més que a un gos. Bueno, pues ja sabeu quines, quines, són, quines són les cançonetes. Rita, Rita, Rita... Sí, sí. Vinga, va, va. va. Eh, però més que a un gos. I jo allí sentia i dic, a ah, veurem com, perquè esta dona tindrà que eixir allí fora, eh? a ah, veurem com queda la pel·lícula. Bueno, pues queda, queda molt fàcil, val? No, no és que, bueno, sí que estic comparant-la un poc amb Peter Lim, val? però perquè vegeu lo, lo hàbil que pots aplegar cert, agarraixin en un braç, en, crec, que, que era en Pedro, en un, en un, en un braç, i, i Manolo en un altre. I el a obrir en la porta del balcó. Va fer aixina, com si fos la tienda de cavalleria, la gent, amb, amb eh, les banderes amunt i avall, va fer aixina, espentar a Iñaki, pense que era ja, ja apreciado, i desaparegué del pare. I ahir ja ningú la va veure. Claro. I tira pa dins, i clar, jo no n'hi hagués, que ja, pues, ja cantaven el llevant de la mare que... Te vull dir que n'hi ha gent que té aquesta habilitat. Te dic una cosa, eh, no sé, el, mm, confondre l'habilitat en la covardia a la millor ha sigut una reacció hàbil en mm. l'aparèixer eh, per un camp com el Coliseum val? en el que pues, ja te dic el tio este, t'imagini que estaria còmodo i tal però jo per ser, eh, pense que èticament no era el més correcte. No, de tota manera, té, és, és una por, eh, un temor incomprensible, perquè inclús en un camp com el eh, Getafe, que poden haver 10.000, 12.000 espectadors, que 500 siguen eh, valencianistes, eh, valencianistes que la, normalment els aficionats eh, visitants pues, se solen fer eh, notar no? per l'excitació mm. del, junts, sí. del, del viatge, l'entusiasme del partit i tal, eh, i, i bueno, pues, si, si l'afició l'haguera volgut mm, esbroncar o tirar-li en cara qualsevol cosa, li ho haguera fet igual. Mm. I probablement s'haguera escoltat prou bé i tots els mitjans allà presents pues, haurien, haurien pres nota. Jo crec que és una és una qüestió eh, <coughs> més eh, ridícula pràcticament i més en, en una institució com el, com el València i en, i en tot el que eh, genera que, que la preocupació estiga en aspectes anecdòtics i formals com, com això pues no, no ho trobem massa lògic. Jo crec que genera ja... El... Jo vull dir dues coses. Ah, sí, Manolo, digues. Jo vull dir dues coses. Eh, la primera he de dir que m'ha collonat una miqueta, perquè quan l'Inés ha, ha dit eh, vas a, a, a contar una anècdota i ha començat perrita de verà, diga, ara diu que li donat dos bitllets de 500 i se caguen damunt, però sembla que no sigui el cas. Jo creia que anava a parlar, jo creia que anava a parlar d'una anècdota en la final de la Champions en Bianchi, en els, en els banys de l'estadi de, de França. I ja la guardem per l'altre dia. Sí, sí. Pues mira que te va a cantar. Vale, pero, eh, eh, eh, pero, pero, pero que la contes, eh? Quan, la diu i... al costado de Bianchi, correcto correcte. En la prórroga en la prórroga del Barça-Arsenal. Sí. I, I Lini li va preguntar eh, que, que, com, com que a la, la y tal, Todo en el, en el procés, dins del procés. sí, eh. dos pisant, els tres pisant, però jo no a obrir boca. Qué bonico. Y i aquell... Quina, aquell... explica. <laughs> I aquell, no, aquell, pues, en tota la... Raonava, eh, raonava. Eh, la loquacitat argentina, sí, sí. El virrei? Sí, sí, sí, no, li va contar com anava a desenvolupar-se tot el... Mentre ahí... Sí, sí. Sí? Així no ho sabem. I després... En plena faena. Què te pareix? Y después la segunda parte es que, eh, evidentemente, en cuanto al glamour, yo eh, pensaba que una foto de lo que es la yocha del, del Coliseum, eh, que diría yo Coliseum, ya que tiene los cuadrats, eh, Alfonso Pérez Muñoz, eh, eh, he, he pensado una foto dice lo que donaba de sí la cabina que han donat, que el cristal de esa cabina no había visto la aluminia desde que Casquero va a debutar en el juvenils del Getafe, eh, he de decir que como a tal el, Jan ha pots d'insecticida amb més glamour que la llotja de, del col·lisió amb Alfonso Pérez Muñoz, però que eh, les dues últimes aparicions de Peter Lim eh, van ser... Eh, L'any passat també va aparèixer en el Bernabéu i avui ha aparegut el Getafe. Els agraden molt aparèixer en la capital d'Espanya perquè saben que demà alguna foto en algun diari de tirada nacional, que és el que li agrada a aquest senyor, pues la va tindre. Mm, I jo crec que el que hauries d'aparèixer per València. I, vol directe, no n'hi ha vol directe. No n'hi ha molt directe, Manolo, a, I a sobretot, eh, n'hi ha un ave fantàstic <laughs> i ell, sí, quan tens escolta, i quan tens un avió privat el tema dels vols directes no és tan no és tan problemàtic eh? perquè quan tens un avió privat vas on te dona la gana i quan te dona la gana dit això eh, anem a veure eh, quina és la situació del València i anem a veure exactament de què va esta història i si este hivern, com crec que he sentit abans a, sirve para hablar de la cacicada, és este estiu no n'hi ha cacicada, i la esperança que n'hi ha al club, que és que deixa treballar els professionals, bueno, pues, eh, els deixa. Això no vol dir que els professionals puguen fer el que donen la gana, perquè des del moment en què n'hi ha un amo, els professionals tenen que rendir-li comptes a l'amo, però almenys sí eh, deixar-los un major eh, marge d'actuació que el que vegerem este, este estiu, que, bueno, que sí, que va deixar marge d'actuació al entrenador perquè venia de la mà de, del representant de capçalera de, de Peter Lee. Bueno, en tot cas, que... hi ha una explicació del per què a hores d'ara eh, Link continua a, eh, a Madrid i és que allí també s'ha quedat Maravilla. Suso García Pitarc. Però bueno, fem una pausa i ara ho contem. los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Honda Center Auto, concesionario exclusivo de Honda en Valencia. Visita nuestras instalaciones en Avenida del CIR 77 y Eduardo Bosca 13 y conoce todas las novedades de nuestra marca. Y aprovechate de nuestras importantes promociones. Center Auto es Honda en Valencia. Honda, The Power of Dreams. Center Auto. Sí, sí, a ti. ¿Eres taxista? ¿Te gusta marcar la diferencia en el trato con el cliente? En Taxis Valencia te estamos buscando a ti. Llámanos al teléfono 961 11 93 98. Infórmate de nuestras condiciones sin cuotas ni restricciones. Solo se cobra por servicio realizado. ¿A qué esperas? Llámanos al 961 11 93 98 y te lo contamos. taxisvalencia.net Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concessionario Peugeot en Torrent i Silla. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Set i algo. Sí, a les 7 i algo se fa de dia, <laughs> Linares. No sempre que facis a preguntar, igual t'hem de matar-se pronte, o t'has a pisar, o a baixar la persiana, no sé, perquè no t'entra la llum del quarto. Però bueno, eh, <laughs> que s'ha obert la llum, vull dir, tenia que donar una explicació del per què estàs fent la pregunta. <laughs> Tenia que veure la ràdio televisada per a veure les cares. Correcte. És que no, però a mi m'haguera agradat eh, aquella anècdota pisant al costat de Bianchi. Bueno, i parlant de futbol. Algo molt, molt normal i molt natural. Manolo està en Madrid el que no vol dir és que l'IM estic a Madrid perquè està Manolo, però probablement igual l'IM diu, si Manolo s'ha quedat a Madrid jo me quedé. Jo també, exacte. Manolo està llena la seva dona, jo me porto ja a Sherry i me quedé allí també a, a sopar. Però bueno, Manolo, Suso en Madrid, l'IM en Madrid i un futur per decidir. A veure si demà podem donar més detalls, però vull dir, blanc i en botella, vull dir, l'IM va a Madrid, l'IM aprofita per a lo que vulgui, l'última volta que va vindre la seva dona, que ho va estranyar a tots, ell no va vindre, va vindre la seva dona, i la van veure en el mercat central, no sé qui ho va desvelar, si Manolo se'n recordarà, comprant eh, pernil d'este de Joselito. Joselitos. Un, un, un aficionat. Per Twitter mos ho va dir. Havia vingut a comprar pernil. Sí, sí, un aficionat pernil. Pues igual ha anat a Madrid a, comprar, a comprar-se, no ho sé. Va estar en el Camp Nou, també. Va estar al Camp Nou. La dona, la exacte, la dona, sí. ell no. Avui està a Madrid ell, allí està Suso, no han pogut parlar perquè ell ha arribat i directament s'ha anat cap a l'estadi, però després del partit, després del partit, Suso s'ha quedat a Madrid. I si Suso se queda a Madrid, evidentment, ha tingut que tindre alguna trobada, algun sopar, i esperem demà donar més detalls amb, amb l'IM. I a partir d'ahir, se está perfilante el Valencia de la ah, próxima Home, temporada, com és normal i com és natural. Jo crec que fe, fetes deures, que és acabar la temporada sense, sense esglai ni per baix ni possibilitats per dalt, jo crec que suposa que farà temps que estaran, que estaran planificant la temporada perquè, perquè els equips treballen millor en temps, perquè amb temps se pot elegir i perquè tenem, jo crec que tenen molta faena entre el que tenen i el que volen fer a part, a part d'ahir, jo suposo que aquesta lluita de poders, si Suso va tindre tot el poder, si li van a donar tot el poder, si la té que fer ell, si té que consultar-ho tot, jo crec que aquestes coses les sabrem. I que esta, esta temporada catastròfica ha de servir d'algo. Hombre. Eh, esta serà en, en un temps eh, preciós per a poder planificar la temporada en, en calma, en coherència, eh, pues pensant en una estructura pues, que eh, vaig apuntalar un equip competitiu de futur i, i les decisions eh, trascendentals se prendran en l'espai de 15 dies, un mes. Claro, si apliquen el criteri empresarial o de prova i error tenen que, tenen que aprofitar-lo, no? Jo crec que esta temporada és un error en tots els... una errada en tots els aspectes. Totalment. Tenen que aprofitar... Un eh, fracàs. Eh, s'experien... Eh, un fracàs, una errada un fracàs, total. Eh i tenen que aprofitar aquesta experiència per a, per a, per a apuntalar i per a millorar i per a, sobretot una cosa molt important que jo crec que resumís tota la temporada segurament, és professionalitzar tornarà a professionalitzar tots els estaments del club i no només els estaments econòmics o els, sinó els esportius. Bueno, pues Lim i García Pitarc, trobada a Madrid, veurem si demà ja transcendís alguna cosa i podem contar-la en esta que és la vostra sintonia. Vicent Xilé, Vicent Linares, Dani Hermosilla... Una abraçada a les granotes, eh? A tots. Bueno, això per supost, eh? Sí. perquè ha sigut duríssim, avui. Ja, sí, ja, ja t'hem sentit abans amb Ismael i, i ha sigut I la situació eh? fa molt de mal. Eh, eh, molt de eh. mal. Ahora lo que tenía que fer és, i això sí, sí, sí que tenen que, bueno, eh, que planificar i pensar en el futur perquè el que ve és complicat. O és que, jo, jo ho és que ja està net i mm. cal, cal planificar i sobretot cal encertar, igual, igual que, el, que el València té que encertar el projecte mm. i el, el llevar el que necessites és molta unitat. Està massa separada l'afició del club, dels estaments, dels entrenadors, dels puc, jugadors. Puc dir dues coses, Salva? Molt ràpid. Eh, una, avui la gent, eh, jo tinc la percepció de que ha anat a la ciutat de València ja conscient de que, de que estava en segona. I probablement tenia raó, però, però no estava encara, eh? Sí. No. Val? I de fet en el minut 88 no estava en segona. No. Estava a dos punts de la salvació. Sí, i després mira el regal que li han fet. Eh, I una altra, jo me banya ja. Si per mi fora, Manolo Salvador continuava. Si de mi depenguera, eh? Jo també. Bueno, pues Dani Hermosilla, Vicente Chile, Vicente Linares, Manolo Montal desde Madrid, Gracias, Adeu Bonanet, tanquem amb de Ferto Pelló Y els gols avui del Getafe. Adeu, gracias. Y va la falta que podría cambiar el signo de la porra del marcador. Flita Lerba de Burgos vengo Echea. Redoble de tambor, Arturo a la falta de Dani Parejo. La va a lanzar dos de la segunda. Parejo. Intenta hacer en Negredo. El individual Negredo dice el área. Negredo, Negredo, Negredo. Negredo que la dice para Paco. Gol. La cualidad, eh. benvolguts, benvolgudes, benvinguts a la via Lacta.